Bo, ba, integrazio batzordea aipatzeko berbadarenik zenbaki batzu, aurten eh, zenbat eh, aur, zenbat laguntzaile? Alor, zenbat aur, alor, hasteko eh, eunta amar, eunta hogei uh, artean. Mhm. Zenta, ala, ba, sifreak piskata da zendira, sartzean eunta ameka ziren, eta, ala, geroztik aldatu da piskat, orain... Hala, mhm. urte, urte astapenetik nahi baduzu. Mhm. Ta gero, abezak gutxi gora bera, eh, hor uh, ere uh, aldatzen alda, baina gutxi gora bera ogoita mar bat. Nolako profila dute, doz, zeikasle mota da, eh, nolako profila dute? Alor, ahunt desberdinak, mm -hmm. ala, ba. Nahi baduzu laguntzen ditugu aur, aurrak uh, zaitasunak di, dituztenak haueka izaiten aldira eh, dispraxiak, dislexik, dislexikoak, eh, gero eritasun berezi batzuekin, eh, ara, erraiteko zuzen ez da profil bat, badira hainitz profil nahi baduzu. Ara, ba, ba, ba, badira ere mm, batzu besteak baino gehiago, berra gehiago dislexikoak, gehiago nola da? Ah, ah depende, fer, mm gehien bat, Gehienek eh, badituzte eh, zaitasunak nahi baduzu eh, kurtso on bat segitzeko, orduan laguntza behar dute. Eta hori, be laguntza hori eskatzen dute, eta gero, ala, abez batekin lortzen dute, pixkanaka, pixkanaka, ala, uh, untxa ikastea eta untxa segitzea kurtsoak. Ogo urte beraz, martxan dela integrazio batzordea, Se askan, ekarri ditu aldaketak batzorde horrek? Abi, ne ustez, bai, ezen ta, fen, beste uh, ikus publikotik eta gero barnetik ere, gero badira oino hainiz gauzak egiteko, ez da erres, da bide luze bat, eta begirada hori eh, uste dugu behar dugu oino aldatu, baina hori pixkanaka, pixkanaka eginen da uste dugu, eta ba, badugu esperantza ala ere. Mm Gauza initz badela egiteko oino, egin eh, duzu, bai. zer eh, bai. ipatzen algin nuke? Ebe hori, eh, begira da hori aldatzea mm -hmm. zen, eta estapenean, bez gira eusatuak ikustea uh, aurrak zaitasunetan bai, baina uh, ez dira bakarrik uh, zaita, desberdinak dira, badituzte ala zaitasunak ikasteko edo batzuk mintzatzeko, gero batzuk eridira, badituzte um, ala batzuk uh, nola erraiten, almen horriko uh, aurrak, uh, ala uh, Eh, behar dugu beste manera batekin ikusi, eiek ere badute deretsua uh, eh, eskola batean eh, izaitea eta aintzinatzea, alor uh, eien uh, maneretan, ez da bate errez, eta eien zaitasunekin, baina begira da hori hori behar dugu aldatu. Eta ez da errez, ikusten oartzen gira, ala, pixkat be, zaitasuna da, zaitasun bat, handi bat dela, eta hori uh, pixkanaka, pixkanaka latu behar dugu. Mm -hmm. e, e, ez da errez. Mhm. Integrazio bat ze laguntza mota ekartzen du? Bekeien bat desmartxetan, ala, ikusten baduzu, fean, gero, e, bada pedagogiko um, ekipa nahi baduzu, hori uh, eiek, uh, dute uh, begirada ona ikusten dute nola den, nola ari den aurra geletan, eta gero uh, ere batzuk uh, eh, oartzen dira, badela zerbait eh, ez dena ongi joaiten, eta gero ala iberi, uh, iberekin ah, sartzen dira emanetan eta guk laguntzen dugu um, ebedez martxak hori egiten, adibidez uh, MDPH ekin lotura egiten, behar dela dosiera montatu, Uh, den bezala uh, proje de vi hori uh, idaztea, fean, ala, desmartxetan gehien bat. Mm. eta gero sustengu moral bat, eta ala, zenta ez da egez, surzia izaiten alda, eh, eta hori, eh, be, behar da, sustengu hori ekarri eh, familiak. Mm -hmm. Eunta amak eunta hogei bat auk artean badela, segitua, aipatzu duzu. Bai. Horien segitzeko abe ezakere bat direla. Horien bai. ezartzeare gastu ekonomiko bat da, nola pasatzen da alde hortarik Alors, euh, mementuan, euh, gauzak aldatu dira, duela goi urte zen bate hola, eh, gero legeak pasatu dira ere eh, frantxas estatuan. Eh, orain, gehienek, eskunde nazionalak hartzen ditu bere gainen, nahi baduzu. Mm Eiek ordaintzen dute eta hori. Be, batzutan, hori uh, bai, eh, berria, duela hasi zen aldatzen, eh, duela bizpairu urte, mhm. gero aurten bada proiektu berri bat edo haiten den bezala apial, me bon, biskat komplikatua da espikatzeko zer den, da, mm, ala, horrenak gehi uh, emendatu dira eta hori dena. Eta gero guk, eh, guk uh, eh, xaskarikin eh, hartzen bai, bai, ditugu. Bai. Eta gero, ala, eiek uh, uh, uh, ikastoletan edo kolegioetan edo liceoan ere sentaba dira, Eta gero, eskunde nazionalak hartzen du bere gain uh, laguntza hori. Eiek, uh, eiek arduratzen duten nahi baduzu. Mm. Gero, e, gertatzen alda ere, eh, guk ikusten badugu eh, aur bat e, zaitasunetan, galde egiten badugu notifikazio bat MDPH-ari, baina hori luzatzen alda, uh, eh, hartzen aldugu gure, uh, gure gain ABS bat, hori eskunde nazionalak uh, hartu arte uh, nahi baduzu. Mhm. Eta gero badugu uh, doni uh, jepeko gela bat, Eh, hori uh, lehen mailan eta hori eh, integrazio batzordeak uh, hartzen du, uh, bera arduratzen da hortaz, hori uh, er, dugu. Mhm. IEP gela zer den, eh? askako terminologian uh, usatuak ez diren entzat? Da gela, gela berezi bat nun uh, sartzen diren aurrak, gero segitzen aldituzte Kurtsuak eh, beste geletan baina badituzte gai batzuk mm, segitzeko eh, hola eh, kopuru tipietan, guti gora bera, jupik atzeko fide. Mhm. <laughs> Hala, iepeko, bai, iep gelak badira ere Xalbador kolegioan, mek beste kolegioetan ere badira, hala, dira gela berezi batzuk pixkat, mhm. nahi baduzu. Mhm. Aipa Aipa dezagun, eh, larun bateko eguna, or, eh, urteak ospatzen dituze manera berezi batez, eh, programan, bai. aipatzen alda dokumental bat lehenik erakutsiko duzuela? Bai, hori uh, bizipozak egina du, uh, gero hori uh, izanen da Azparneko sinema gelan, mm -hmm. barnen. Uh, Bi itzaz dokumental hori, zer dena? bizipoza da elkarte bat nun eh, badiren euh, beste elkarte batzu barnean. Alor, uh, izaiten alda, da, integrazio batzordea uh, ahalmen uh, aurren inklusioa aipatzeko, badira beste elkarte batzuk, eta eiek montatu dute dokumental bat, eta hor euh, euh, aipatzen dute hori uh, gure, gure kasuan uh, ahalmen riko aurrak, baina izaiten alda, be, eta hori erakutsiko dute hori uh, larun batean. Ados, programan eh, besterik azpimahatzeko, gero? Be, gero bada irrati uh, emankizun bat. Mhm. Eh, eta gero aratsaldea eginen dugu uh, ara, pesta badira animazioak aurrentzat uh, gero lauetatik goiti izanen da estena idekia eta hor talde batzuk parte hartuko dute eta gero aratxean sortziontan manez takobreak uh, ikusgarri proposatzen digun Beraz, egun oztarat eh, urbildu nahi duten entzat, eh, ze mesu bazinuke eh, gomita gisa? Uh, Urbiletik ikusteko, uh, behala, badera gauzak hainitz egiteko, da, hainitz gauzak eginak izan dira ere, beharrik. Eta mire esker, ala, sortu di, uh, duten entzat, uh, be, ibe, zenta egin gabe uh, ez ginen hor izanen, gauzak aldatu dira, hainitzinatu dira ere. Eta ala, be, beti uh, diru uh, bila uh, behar ditugula. Uh, butxeta handi bada, uh, ibeko butxeta biziki uh, potoloa da. Mhm. Eta horrengatik ere, be ala, uh, be urtero bezala, kampaina abiatuko da martxoan. Eta ara, erraiteko, mm beti, uh, uh, beti adikide, pixkat, be diru laguntza sekatzen eta eskertzen ditugu ere gure partaideak, zenta ara ere baditugu hainitz euh, partaide eta laguntza ere euh, euh, jendeak uh, uh, digu laguntza handi bat eta bere orain mementoa da ere eskertzeko. Mire esker, ara. Ederki, ba, dugu eta gehituko dugu. Eh, larun batean ginen duzuen irrati eman kizuna, ba, gure uinetan ere berantago entzuteko parada. Izanen duzuela, idoia hospitalet integrazio batzordeko edo, erran duzu bezala, Ibeko lehendakaria dakaria. Milesker gure galdei erantzunik eta bestadi bat arte. Ba, milesker zuai, eh?